U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 I ne smiješ ti da tumačiš to, možda je misli ovo, možda je... Ne, onako kako ti je rekao, tako uzimaš. hodam novim pazarom i sretnem čovjeka sa bradom. I ja gledam njega, on gleda mene. I ja prođem i on prođe, niko nikome selam ne nazove. Zbog čega? Zbog ove sumnje, umjesto da izgradim stav na objeđenju da je on musliman i da mu ja kažem selam alaikum, briga, briga mene šta, kakav je njegov stav o meni. Ali moj stav prema njemu je da njegova vanština čovjeka muslimana koji obožava Allaha te bareke إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما Čovjek dođe i opsuje Allah. I ti dođeš i kažeš, ma, on glupira. Ne, nego se uzima u obzir ono što je rekao. Čovjek kaže ženi, puštena si. Uzima se u obzir ono što je rekao, a? i ne odbacujemo se njegove riječi. Svatate ovo, barek opiku. I to je preče i to treba da se, treba da se uradi. Da tom njegovom govoru koji on izgovorio, da mu damo njegovo pravo značenje, a ne da kažemo on ovo lupeta ili ovo nema nikakvog smisla ili ovo je glupost. To je jedno šerijetsko pravilo. يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mi smo prošli put, barek Allah fikum, a, počeli da spominjemo kawaid al fikhije, fikska pravila. Pa smo, dakle, pet glavnih, osnovnih fikskih pravila, dakle, o tome smo počeli da govorimo. Pa smo promenuli, dakle, bili prvo pravilo, a to je a, al umuru bime qasidiha, stvari su shodno a, namjerama, je tako? A? I drugo pravilo je bilo la barara wa nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. A? Dakle, štetom na štetu. Svatate vi i to smo spomenuli prošli put. Pa smo s Allahom te barek e, dozvolom i dobrotom rekli da ćemo večeras dakle, završiti ovih pet glavnih pravila, a onda ćemo preći na ona manja pravila a? koja dakle ulaze u mnoga fikska pravila, ali ne ulaze o, koja ulaze u mnoga fikska poglavlja, halalite, a ne u sva. A ovih velikih pet ulaze u sva poglavlja fikha. Odnosno, u sva poglavlja šerijata. Bez obzira radilo se o fiku ili se radilo o tefsiru ili se radilo o akidi. Ova pravila važe svugdje, braćo Barekalahu, Barekalahu fikom. Taj, dakle, zatim ovdje kaže naš šejh Al-Qaida al salisa min al Treće pravilo od velikih pravila el yakin la bi bišek. Ubjeđenje se ne otklanja sumnjom. Ubjeđenje se ne otklanja sumnjom, odnosno sumnja ne može srušiti ubjeđenje. Nikada. A? Dakle, i to je osnova, to je to pravilo. Jer često možemo da vidimo ljudi, posumnja da li je izgubio abdes, posumnja da li je ovo, posumnja. Ta sumnja apsolutno ne smije, ne interesuje se. Jer ako se budeš, dakle, sa tom sumnjom stalno e, borio i jel bahćo, onda se to više, onda, se, onda to više nije sumnja, već su to svese. Čovjek koji po nekoliko puta vraća se i uzima abdes. Uzme abdes... Osnova da si ti uzeo abdest, je tako? Ubeđen, si da si ga uzeo. Ako posumnjaš da nisi opron jedan prst ili između prstiju, ne, ne, ne smiješ se vraćaš tome. Ali toga ima puno. Svatate ovo, barek Allahu fikum. E, zatim kaže šejh, wa min adilati hadhihi al-qaida qawluhu subhanahu wa ta'ala inna vanne la jugni min al-haqqi shay'a. Dokaz za ovo pravilo da sumnju odnosno da ubjeđenje ne može sumnja oboriti niti srušiti, jeste govor Allaha te bare kada kaže istinu sumnja ili mišljenje la jugni min haki shay'a kod istine nema apsolutno nikakvog značenja. Inna zanne la jugni min haki shay'a mišljenje tvoje ili sumnja kada se o istini radi ne koristi apsolutno ništa. Dakle, ne može tvoje mišljenje ili tvoja sumnja, zato što nešto sumnjaš, da, jer to dokaz, nije dokaz. Koliko od vas je čulo bareka laufikum? Dakle, ne morate odgovoriti. odgovoriti. Ali koliko je ljudi reklo, mislim ja da je on i on, da je taj i taj uradio to. Ili ja mislim da je on to i to rekao. Ili ja mislim da je sve ovo poteklo od njega. Ali sve se to vraća na šta na? Mislim, Dakle, na, na sumnju, na nešto što, što ne znaš. La haule vera kuvete ila billah. Subhanallah. I također, dakle, dokaz uh, je govor Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, dakle, ovaj hadis je u dva sahiha, kao što vam je poznato, kada se čovjek požali Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, da, dakle, da mu dođe misa u namazu, pa sve misli, jel, da je iz njega izašlo nešto. Dakle, da, da je iz njega izašlo nešto, dakle, u namazu. Pa mu kaže Allahu poslanih sveme, odnosno odgovara sajan, pa kaže, lajan sarif, hata jesma sauten, au jeđidu rihan. Nemoj da napusta namaz. Dakle, nemoj da prekida namaz. A? Da izađeš iz namaza. Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš neugodan miris. Dakle, sad si ti u namazu, znaš da si u zabrezi i počeo si s namazom i nešto si šućmu rasto, jel? Ne smiješ da napustaš namaz. To šućmu rasto se ode, ne broji ništa, već se broji šta tvoje ubeđenosti u uzavljeno. Jel tako? I ta jeqin, to ubeđenje da si uz ne može da sruši osim ubeđenje koje je jače od njega. Da si čuo zvuk ili da si osjetio neugodan miris. I ovo ne važi, dakle, samo u ovoj meseli. Ovo važi, braćo, u svemu. U svemu ovo važi. Dakle, u svim fikskim poglavljima. Svatate ovo. Dakle, ja sam ovo, dakle, ovo pravilo spominjao i prije kad smo, dakle, imali predavanja iz Akide, na primjer. Kada čovjeka smatraš muslimanom, dakle, smatraš ga muslimanom zbog njegove majštine, ušao je džamiju i klanjao. A? Ušao je u džamiju i vidio si ga klanja. On je za tebe musliman. A? I to je jekin. Izgradio si svoj stav prema tom čovjeku na, na, na ubjeđenju. Ubjeđen si da on musliman. Jeste. Ako bi se šta nakon toga desilo, na primjer dođe ti neko i kaže ja sam čuo ili meni su pričali da je on rekao riječi Kufrede. Ako to nije jekin, da je jači od onog prvog jekina, a to je da je on musliman kod tebe, to se zove šek sumnja koja se odbacuje. I nikako ne može da ga proglaziš nevernikom, zbog čega? Zato što je ubeđenje je da on musliman jače. Svatate? Ja? I sada dođe neko i kaže, taj šeh je nevernik, taj daje je kafir. Kako to možda kažeš ako si ga proglasio musliman, ako je musliman za tebe i ubeđen si da je musliman? Kako možeš bez dokaza da, da kažeš tako nešto? Kako možeš da kažeš, jer sve to što kažeš je šta? Sumnja. Svatate ovo? Barek Allahum fikum, la haule verakuvete, illa billah. <clears throat> Također hadis u muslimu, kada kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme, Iza šekke ahadukum fi salati, felem jedri kem falla, thalatan au arba'an, فليسره الشك آه وليبني على ما استيقن dakle kada neko od vas posumnja u svome namazu koliko je pa ne zna koliko je klanjao tri ili četiri rekata neka odbaci sumnju. Neka odbaci sumnju i neka, neka nadogradi na, na čemu? Na ubjeđenju. Dakle, ne znaš šta, jesi li klanjao tri rekata ili četiri? Ne znaš. Ne zna, dakle, klanjaš u namazu i ne znaš jesi li klanjao tri rekata ili četiri rekata. Šta si ubjeđen sto posto da si klanjao? Tri. Dakle, tri si ubjeđen da si klanjao. Ali onaj četvrti ne znaš, možda jesi, možda nisi, sumnjaš. Onda ćeš da šta? da, da, dakle, da svoj stav izgradiš na ubjeđenju. Klanjao sam tri rekata. I to sam ubeđen. Onaj četvrti sumnjam. Možda si ga stvarno klanjao. Možda si klanjao četiri rekata. Ali sumnjaš. Za tri si ubeđen, a za četiri nisi. Dakle, šta? Odbacuješ sumnju i nadograđuješ se na Isto to važi kada posunjaš jesi li klanjao četiri ili pet. Ha? Ili četiri ili pet. Šta je ubjeđenje? Četiri bare kalaufikum. Jel tako? Da li sad da predam selam ili da ustanem da klanjam još jedan? Ha? Četiri sam klanio, ali ovaj peti možda treba da ustanem izgrađuješ uvijek na ubjeđenju, a odbacuješ uvijek sumnju. Svatate? I ova sumnja je najveći problem koga? Današnjih muslimana ova sumnja. Zašto? Zato što svoje stavove izgrađuju na toj sumnji. Odnose prema muslimanima izgrađuju na toj sumnji. Sretnje čovjeka, dakle ja sam to doživio, u jazan billah, i umalo subhanala me šeta nije spustio na taj stepen. Subhanala. Hodam novim pazarom i sretnem čovjeka sa vradom. I ja gledam njega, on gleda mene. Ja prođem i on prođe, niko nikome selam ne nazove. Zbog čega? Zbog ove sumnje, umjesto da izgradim stav na objeđenju da je on musliman i da mu ja kažem selam alaikum, briga, briga mene šta, kakav je njegov stav o meni. Ali moj stav prema njemu je da njegova vaština čovjeka muslimana koji obožava Allaha te bare getala. Svatate? Na? I onda odmah čim se sve od drugog <laughs> prišao se rekao, alaikum, kako si, Allahu ekber i onda sam ja otišao svojim putem. Svata se. La haule vela kuvete ila Međutim, ovdje se radi o čemu? O sumnji. Stalna sumnja. Možda je on. Neko će ti odmah reći, on možda jeste vanštinski musliman, ali on nema pojma o akidi. Allahu ekber, pa zar ne sudimo mi vanštinski? Zar ne sudimo mi po vanštini čoveku? A? Vanština mu je da je šta sunija. Drugo je kad sretneš čoveka sa dugom bradom, ali isto tako sa dugim pantalonama koji se vuku po zemlji. Jer je to svojstvo za derviše, a za nije za sunije. Sunije ima dugu bradu, a kratku odjeću. A derviši imaju i duge brade, i duge brkove, i duge pantalone, i eventualno cigaru usta. Svatate ovo, barek Allahu fikum. A? a sve ovo musliman uči kroz, dakle, kroz, kroz praksu, alhamdulillahi, rabil alemin zatim ovdje šest spominja pa kaže emma delilu al akli, a što se tiče razumskog dokaza za ispravnost ovog pravila jeste ta inal jakine akva mine šek, zato jer je ubjeđenje uvijek jače od sumnje. Ubjeđenje je uvijek jače od sumnje fela jenhedimul jakinu šek i nikada se ubjeđenje ne može srušiti sa, sa sumnjom. Barek Allahu fikum. <clears throat> zatim on ovdje pojašnjava pa kaže šta, šta znači u stvari ubjeđenje ubjeđenje znači tu tul kalbi ala hakikati šeji. Dakle, da je tvoje srce smireno, da je ta stvar, dakle, da je to, su, to, to suština stvari. Dakle, tvoje srce je smireno, da je to tako. A? A? Kako glasi ajet? A? E lahi šek, zar u Allaha ima sumnje? Zar se sumnja u postojanje Allaha te barek A? Dakle, šek, sumnja je suprotna ubjeđenju. A? Kada ti neko kaže nema Boga osim Allaha. To je stvar kod, dakle, kod koje tvoje srce apsolutno dakle, nema kolebanja. 100% si ubjeđen u to i tvoje je smireno da je to suština i da je to istina. Da nema Boga osim Allaha te bareke tala. to je barek Allahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alimin. A zatim kaže a, a, <clears throat> a sumnja, dakle, šek jeste šta? kolebanje. Ili kada imaš dvije strane, ne možeš da daš prednost jednoj ili drugoj, već su na istom stepenu. A? Kad se kolebaš kod neke stvari, možda jeste, možda nije, sumnjaš. Na sumnji se izgrađuje, apsolutno ne izgrađuje ništa. Sumnja nikada nije bio dokaz u islamu, niti može da bude dokaz. Ako nešto sumnjaš, onda zna da je to šta, da je to stvar koju moraš automatski da odbaciš. A? Sumnjam u nekog brata. Priča se za njega da je špijun. Priča se za njega da sarađuje sa obaveštajnom. Ne, ne, ne. To su sve sumnje. Dajte dokaz da spustimo dokaz i da izgradimo stvar na ubjeđenju. Je tako? A to sumnja se, to se kod nas ne prima i ne smijemo nikad to da primamo, a istina je i vi morate da priznajete da često upadamo u tu sumnju i uzimamo je, uzimamo je jel, za dokaz, a nikako to ne smije da nam se desi laha haule vera illa billah. Nam. Sad Zatim kaže šejh, dakle, e, značenje ovog pravila kod učenjaka fika jeste da stvar u koju si 100% posto a, ne može se nikada otkloniti osim sa jasnim dokazom koji je jači od prethodnog nam. I ne može se nikada to uvjeđenje oboriti i skloniti zbog tvoje ili nečije ili nečije sumnje nam. Ili, ako si sto posto ubeđen da se nešto nije desilo, onda ga ne možeš sa sumnjom izgraditi. Kao, na primjer, uh, ubeđen si da si se tek probudio, a? dakle, tek si se probudio, što znači da nisi, nisi mogao da uzmeš abdest. U tom vremenskom periodu nisi uzao abdest. A? I onda dođeš i kažeš, pa možda sam ja uzao abdest. A ja sam zaboravio. Ne, sto postoje da ga nisi uzeo, uzeo. I to što sumnjaš jesi ili nisi, nisi uzeo. Isto tako kada znaš da si uzeo abdest. Međutim, ne znaš da li sam ga izgubio, bio sam negdje vani ili prošlo je dugo vremena, sat, dva, tri, manje ili više, pa ne znaš, možda sam ga izgubio. A? Izgrađuješ na, na, na čemu? Na ubjeđenju, a to je šta? Da si uzeo abdest i da imaš abdest i da ga nisi, i da ga nisi izgubio. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Alhamdulillah, to je, dakle, e, Jasno, zatim kaže e, mekanetul haida, dakle, mesto, mjesto ovog pravila u fikhu jeste koje? A? Jeste da, dakle, ova, ovo pravilo ulazi u sva poglavlja fikha. Dakle, svako poglavlje fikha ulazi, dakle, ova stvar. Svatate ovo bare fikhu. Koliko je došlo? Vala i često sam, dakle, toliko, ovo, dakle, spominjem samo radi, radi fajde, radi koristi, Čak, dakle, i u poglavlju razvoda braka, talaka ulazi, dakle, ovo. U svim poglavljima tikha. Kaže mi brat, dakle, ja sam se posvađao sa ženom i ne znam, rekao sam joj to i to, pa sad, sad sumnjam da li je puštena ili nije. Dakle, posumnjao sam da li je puštena ili nije. Dakle, kaže ja njemu, rekao, jesi ti ubijeđena ti ona žena? Kaže, jesam 100%. A? A to što si joj rekao, i način kako si rekao, Dakle, možda si je rekao, ma pusti me ili kani me se, ili ajde ti briši u drugu sobu, ili tako, ili ona tebi rekla, ajde briši u drugu sobu. A? A? Dakle, sumnjaš, ne znaš šta si rekao, ne znaš, ili, dakle, kada sto posto kažeš nešto što je nedvosmisleno, dakle, a? kada kažeš puštena si, ili nisi mi više žena, dakle, tu nema sumnje, dakle, stvar je jasna ko dan. Ali kada kažeš nešto dvosmisleno i sumnjaš, ne znaš šta je, kako je, onda se šta? Naravno, naravno na nije ali kažemo sumnji. Sumnja, ne zna čovjek, naljutio se nešto je rekao, ne zna ni sam što je rekao. A ne zna ni, a ne zna ni ono što je rekla. Svatate, ja? Svatate ovo, kalahu, fikum. Onda se vraća šta? Na ubjeđenje. Onda se vraćaš na, na ubjeđenje, a ne vraćaš se na sumnju. A to je ono, sumnjaš, dakle ne znam šta si, ne znam, pa ne znam šta se rekao, rekao sam je nešto, ali nisam mislio to i tako. Svatate ovo, kalahu, fikum, la haule, la إلا بالله نعم السلام ورحمة الله I također kažu učenjaci fikha inna al-masaila al-mukharraja alejha tablugu thalathata arba'a al-fikhi wa akthar. Dakle, tri četvrtine fikha i više od toga su izgrađene na ovom pravilu. A mi kažemo nama sumnje da u svako, svaku fiksku meselu, dakle ulazi, ulazi ovo pravilo barek Allahu fikom, Nam. Dakle, zadržat ćemo se da ne durimo. Subhanallah, potrošili smo 15 minuta samo za ovo do pravilo. La haule vrakvete illa billah. Brzo prolazi vrijeme, subhanallah. Hajde, inšallah. E, četvrto pravilo jeste el mešekatu teđlibu tajsir. El tu teđlibu tajsir, Et tajsir. <clears throat> dakle, E, poteškoća. Mešeka jeste šta? E, tegoba ili poteškoća ili kada nešto e, teško, dakle neki težak posao a, koji zahtjeva truda više nego što si ti sposoban za to. A? Dakle, dakle, teškoća ili, tegod, ili poteškoća povlači za sobom sir, olakšicu. A? Povlači za sobom olakšicu. I ovo pravilo ulazi također ovo je jedno od velikih pravila i ulazi, ulazi u safik nam. Pa kaže, e, značenje ovog pravila, dakle u terminologiji učenjaka fika kaže أن الأحكام التي ينشأ على تطبيقها حرج على المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج kaže propisi koji za sobom povlače tegobu mimo mogućnosti ili teškoću mimo mogućnosti obveznika. Dakle, neki šerijatski propis koji je dakle, teži nego što ti da ga uradiš, da ga izvršiš, da ga sprovedeš u praksu. Neko bilo koji šerijatska, šerijatska obaveza. Ja? U ovom slučaju šerijat ti daje olakšicu da se spustiš na stepen koji možeš da podneseš i koji možeš da podneseš da uradiš, shvatate. Zatim kaže dokaz za ovo pravilo, dakle dokaz da postoji mnogo iz Kurana i Sunneta. Pa kaže Allah te ve taala: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah ne obavezuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Dakle ono što je teško, ne možeš da ga uradiš a znaš da moraš, da ti obaveza, onda uradi onoliko koliko možeš. Allah se, dakle ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. A? Povređen si tako da ne možeš u namazu da stojiš. Ili bolestan si tako da ne možeš da stojiš u namazu, iako znamo da je stajanje kijam u namazu da je vađiv. Je tako bare kalafikom? Onda ćeš obaviti od namaza ono što mo, dakle, moraš da klanjaš. Je tako? Onda ćeš obaviti onoliko koliko možeš. A to je sljedeći. Dakle, kičma ti je povrijeđena tako da ne možeš ni sedeći da klanjaš, onda ćeš klanjati ležeći. A? Ako si onesvjećen, koliko ćeš onda klanjati? Nikoliko. Dok se ne, dok ne dođeš sebi. Svatate ovo, barek Allahu, barek Allahu, fikum. Nam, također kaže Allah te barek tala, juridu Allahu la yusra, wala juridu la usra. Allah, ne, Allah, vam, Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža nam. <clears throat> Također, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme, eh, boistu bil hanefijeti samha. Posla sam sa monoteističkom vjerom eh, lahkoće. Dakle, hanifije, misli se na monoteizam, na teuhid. Posla sam sa monoteističkom vjerom, vjerom teuhida, vjerom olakšice, koja olakšava ljudima a? Neko će doći, subhanallah, pa će reći a, šta je sa džihadom na Allahovom putu. Kad znamo da je džihad težak. I gladuješ, i žedno ti je, i žedan si, i hladno ti je, i vruće ti je, i bolestan si, i povređen si, i tako dalje, i tako dalje. Mi kažemo, ovo pravilo važi za sav šerijet. Ali ne važi za svakog pojedinca. Ha? Svatate ovo bareka jer nisu pojedinci među muslimanima na istom stepenu. Neki su muslimani, a neki su mu'mini, a neki su muhsini. Svatate? Ono što se sposoban da uradiš, moraš uraditi. Ako ti je naređeno od Allaha, te bar ili njegovog poslanika. Isto tako je ova, ovo pravilo jedno od dokaza da su muđahidi najbolji od Allahovih te barek robova. Jer rade ono što drugi ne mogu. Sada te neko pita, možeš ti, ti bi rekao, dakle, kad se proračunam i stvarno sam iskren a, prema sebi i prema drugima, Allahu alem, da li bi ja izdržao ono što ti ljudi od čelika izdržavaju. Svatate. Možda ne bi mogao to da podneseš, ali Allah te bareke ve ta'ala, Wallahu galibun ala emri, velakine ekstara nasi la jalemun. Allahova riječ će sigurno pobjediti. Allahova stvar će sigurno pobjediti i nadvladati ono što Allah hoće će nad, nad, nadvladati, međutim većina ljudi to ne zna. Pa se čude kako ti ljudi mogu da, da podnesu toliku ekstremnu hladnoću ili toliku ekstremnu toplotu i kako može toliko da ne jede i kako može toliko da ne pije. Oni su dakle uzeli na sebe to, Allah ih je pomogao i oni rade ono što drugi ne mogu. Svatate. I također ovom, ako ne može šta, ne možeš da klanjaš šta? Ne možeš da klanjaš stojeći da te ne zvekne snajper, na primjer, u glavu. Onda ćeš da klanjaš sedeći negdje sakriveno u nekom rovu. Svatate. Ali moraš da klanjaš. Na primjer, svatate ovo barek Allahu fikum. Allah te ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. Dakle, ono što ne možeš da uradiš, nije ti važno. Ono, dakle, što ne možeš da izvršiš od šerijatskih propisa, nije ti važno. Važno ti je samo onoliko koliko možeš da izvršiš. Svatate ovo. Ovo pravilo ulazi u cijeli tim. Važi ti onoliko koliko možeš da izvršiš. Svatate. I vallahi, oni prvi uvijek prvi spanala. Oni najbolji uvijek najbolji. Zbog čega? Zbog svoje iskrenosti, dakle, prema samom sebi. Pa kaže, vallahi, Allah će me pitati. Ja znam da mogu više. Svatate, ja znam. A? Pa tu sad imaš dvije vrste. Oni koji vole Allah da, da im oprosti, da ih ojača i oni koji se stvarno trude i rade. Svatate, i jedni i drugi su mu'mini. A? Svatate ovo barek Allahotikum. Oni koji, dakle, koji priznaju pa kažu Allah, ja mogu puno više. Mogu puno više Kurana ručiti. Ali, dakle, sad je gaflet u pitanju, dakle, nema. Svatate. A? A čovjek ako stvarno ne može, onda Allah to te barek da zna i sigurno ti nije učinio obavezom ono što ne možda učiniš. Ne možda, ne možda uradiš. Svatate ovo, ovo pravilo, alhamdulillahi, rabil alemin, jasno, nam. Subhanallah. E, također, hadis kojeg e, bileže imam al-Bukhari muslim, rahimahum Allahu ta'ala, da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, innama mu jesirin وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ Uistinu se poslati kao oni koji olakšavaju, a niste poslati kao oni koji otežavaju ljudima. A? I to je, svatate. Wallahi, kada smo god vidjeli nekoga da želi da se kači sa vjerom, mimo svojih mogućnosti, tako se opeko da je napustio sve la haule vela kuvete ila bila. La haule vela kuvete illa billah wa Dakle, ovo pravilo je isto jednostavno i lako. Sljedeće pravilo jeste, dakle, peto i posljednje pravilo od velikih pravila, onda ćemo preći na ova manja pravila sa Allahom te zela dozvolom, jeste eh, al adetu muhakkema. Dakle, adet koji je, dakle, adet je taj koji odlučuje stvar. Adet. Šta je adet? Adet je, dakle, običaj. A? Običaj u nekom narodu. Ako u određenoj meseli ne postoji šerijetski tekst iz Kurana i sunneta, onda se muslimani vraćaju adetu. Šta je običaj, dakle, kod naroda kada se radi o toj stvari? Svatate ovo. Komu se Naprimjer, kada, e, kada se radi o klanjanju, namaz, preveden u našem jeziku klanjanje, ili molitva, ili dua, prevod direktan u bosanskom jeziku jeste molitva. Mi znamo da Srbi i Hrvati i šta ti ja znam drugi, kršćani, jel, židovi, i tu riječ koriste za njihove molitve, pa kažu molitva. A? Muslimani, dakle ljudi u Bosni su primili islam. Postoji molitva. Da li se u ovoj molitvi vraćaš na običaj a? Molitva, izvršavanje molitve. Vraćamo se tu na običaj? Ne, na običaj naroda ne vraćamo. Zašto? Zato jer tu imamo, imamo širijetske tekstove. Kur'an i sunet koji nam pojašnjavaju kako se obavlja molitva. A? li tako? A u stvarima u kojima ne postoji širijetski tekst, niti u Kur'anu, niti u sunetu, e onda se tu vraćamo na na običaj. Kakav je običaj? Svatate. Ja? I ovo, dakle, ulazi u mnoga, eh, <clears throat> u mnoga poglavlja fikha la haule vela illa billah. <clears throat> Na primjer, sigurno od vas neko ili možda se svi čuli kad Reis kaže ovo, dakle ovo, ovo dovište ili ova dovišta. A? Ono nema nikog uporišta u Kuranu i u Sunetu. A? Niti ovo možete naći u nijednoj od muslimanskih zemalja. Ovo postoji isključivo u Bosni i Hercegovini i mi smo ovo naslijedili od Bogumila. Dakle, mušnika koji su bili u, na Balkanu prije dolaska Islama. I ovo je, dakle, tradicija. Dakle, tradicija Bošnjaka i uzeli su to ta dovišta od Bogumila iako to ne, ne postoji nikakav dokaz niti u Kuranu, niti u Sunetu, niti iko to mimo Bosne, dakle od muslimanskih zemalja, dakle ima to. Svatate. Ilhamdulillahi rabbil alemin, koji nam olakšava tu stvar, da ne moramo mi da se mučimo i on je, čovjek izađe javno i pokaže svoje menheđ, svoje svatanje dina, svoje vjerovanje. Svatate. I olakša nam. I onda mi kažemo ljudima, Čovjek vam je objasnio šta više hoćete. Hoće da budete bogumili ili da budete muslimani. Droidi. A? <laughs> Ko? Droidi. Droidi. La haule wa la kuvete. Illa Billah. Nam. E, <clears throat> dakle, alhamdulillah, ovo smo se sve pojasnili. Nam. Taj. Uglavnom kaže, što se tiče, e, kako rekli smo, adet, običaj. E, običaj se uzima dakle u obzir i on je dokaz u šerijetu onda kada ne postoji šerijetskog teksta, dakle teksta iz Kurana i sunneta. A? Ili iđma, je tako, onda se dakle u ovom e, slučaju uzima tradicija kao šerijetski dokaz. Dakle, kod toga nema razilaženja. E, <clears throat> Pa ovdje spominje, kao na primjer, da se spominje primjer za, ovu, za ovo pravilo, pa kaže, kada bi čovjek e, uzeo nekog, i znamio nekog da mu radi od podne do ikindije. Dakle, od podne namaza do ikindije da radi za tebe, da ti kopaje, da ti, šta ti ja znam, krati drva, jel, bilo šta drugo, nam. <clears throat> Dakle, ako su se dogovorili na tome da mu radi od podne do ikindije, onda gazdi nije dozvoljeno da ga prisiljava šta? Da radi od sabaha do mraka. Pa da kaže ovo je običaj ovdje u narodu. A? U ovom slučaju ne može. Zašto? Zato jer su se oni unaprijed već dogovorili. A? A da se nisu dogovorili. Pa on dođe kod njega pa kaže ja sam zidar, tebi treba zidar, od sutra počinjaš kod mene da radiš. Onda se u ovom slučaju gleda šta? Adet, običaj. A to je šta? Da ljudi rade od koliko? Od sedam do sedam. Ili od od 7 do 5. Jel tako? Dakle, gleda se šta? Gleda se običaj u ovom slučaju la haule vela illa Nam. Dakle, vraćaju se šta na šart, na ugovor na koji su se koji su se dogovorili, jer je ugovor u ovom slučaju sigurno jači od čega? Od adeta, nam. sa druge strane, ako se adet ili običaj, ako se slaže sa šerijatom, onda je obaveza da se uzme u obzir. Dakle, ako se slaže sa čim? Sa šerijatom. Ako se običaj muslimanskog naroda u određenom mjestu, a? jer se običaj muslimana razlikuje od mjesta do mjesta, ako se taj običaj slaže sa šerijatom nekog od muslimanskih naroda, onda je obaveza šta da se uzme u obzir. Dakle, nisam namjeru rekao obaveza da se radi po njemu, već je šta? Obaveza da se uzme, da se uzme u obzir la haule vela kuvete illa Nam. <clears throat> Ako se, kao što rekao smo malo prije, ako se običaj, dakle, kosi sa šerijotom, onda ga je obaveza baciti u svakom slučaju. I ne može nikako da se šta? Da se pripoji šerijotu bez obzira koliko on bio lijep. Jer je, jer je to onda bidat, onda se ta stvar zove bidat. Svatate ovo bare fikum. Koliko, neki, koliko god neki običaj bio lijep, ako se kosi sa šarijatom, obaveza da se odbaci i on je bidat. Svatate ovo barek fikum. Nam. Taj. La illa billah. Dakle, ima puno e, primjera, dakle, on ovdje spominje, e, subhanallah pa kaže, E, ovo poglavlje ulazi, pa spominje primjere, pa kaže e, el hirzi Fiserika, el hirzi Fiserika, dakle sak, e, skrivanje imetka, skrivenost imetka kada se radi u poglavlju o čemu? O kažnjavanju kada se radi o krađi. A? Skrivanje imetka kod mesele krađe. A? Tu se gleda šta? Na običaj. Nigdje u Kur'anu ne stoji niti u sunetu. Dakle, u šarijetu ne postoji dokaz gdje ti je obaveza da kriješ pare, gdje ti je obaveza da kriješ zlato, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to ne postoji. A? Svatate. Krađa se zove ono kada uzmeš što je skriveno. A? Ako ostaviš ono jedno paklo hiljadarki pored puta, dakle, ispred, na stepenici ispred svoje zgrade, i neko dođe i uzme i to se ne zove krađa. se bare Ja? Dakle, kod ove stvari se vraća šta? Na običaj. Ja? Neko došao, otvorio ti frižder, htio da uzme a, da ukrade, šta ti ja znam, jabuku. I našo paklo i darki i uzeo ga, stavio i u a? Ovdje se vraća na običaj. Da li je običaj kod muslimana da kriju svoje pare u Križeru u tom narodu ili nije? A? I kad je će ga shodno tome kazniti ili ga neće kazniti? Svatate, za ukradeno auto ispred kuće, dakle ne u garažu koje je zaključano, već auto koje je ispred kuće ukrađeno, u Saudiji, u Lema, dakle se ne razilazi, da se tom čovjeku ne seče ruka. Jeste. Svatate. Bez obzira što je auto ukrađeno, ukrađeno ispred kuće, a nije iz zgrade, dakle, ne iz zgrade, već iz garaže koje je, koja je zatvorena. Svatate, zašto? Zato što se ovdje vraća, vraća na običaj skrivanja određena vrste imetka. Ja Habibi, ne znam šta bi ti tu rekao. Ovaj. Kada se a, ovo, ovo pravilo ulazi šta? Ulazi u ovo poglavlje. A u određenim slučajevima uvijek rešava ko? kadija, barek Allahu, barek Allahu fikum. Naam. Taj. La haule illa billah. Dakle, ovo bi bilo, dakle, što se tiče ovih velikih pravila, a mi ćemo sad preći šalotela nova manja pravila. Pa kaže, e, Al-Qaida ula dakle prvo pravilo jeste je malul kelami eula min ihmaliha. <clears throat> Davanje govoru određeni propis ili uzimanje govora u obzir ili je preče nego njegovo odbacivanje. Svatate. Kada god neko nešto kaže ili kada nešto čujemo od Allahovog govora ili od suneta Allahovog poslanika ili kada čujemo govor nekog od ljudi onda je preče da tom njegovom govoru koji on izgovorio da mu damo njegovog pravo značenje, a ne da kažemo on ovo lupeta ili ovo nema nikakvog smisla ili ovo je glupost. Svatate, to je jedno šerijetsko pravilo. Čovjek dođe i opsuje Allah. I ti dođeš i kažeš, ma on glupira Ne, nego se uzima u obzir ono što je rekao. Čovjek kaže ženi, puštena si. Uzima se u obzir ono što je rekao a? i ne, odbacujemo te njegove riječi. Svatate ovo, kalao fikum. I to je preče i to treba da se treba da se uradi. Nam. Subhanallah. <clears throat> La haule vera kuvete illa billah. Nam. kaže, značenje ovog pravila u fiku jeste da kada neko izgovori neku riječ, a, onda se uzima njegovo stvarno značenje, dakle uzima se stvarno značenje tih riječi i ne kaže se on se zezao ili on je nenamjerno rekao, nego se šta? Nego se njegov govor uzima u obzir. Svatate? A? Neko će reći, ali on, iako je rekao neku možda krupnu riječ, možda nije namjerno. A? Onda kažemo, to je sad pitanje vezano za pojedinca, je li namjerno rekao ili nije namjerno. Ali osnovi se šta? Njegovom, propisu, njegovom govoru daje propis ozbiljan, a? i ne odbacuje se njegov, govor da kažeš on nije to, dakle što je rekao to ne znači to, mislio nešto drugo i tako dalje i tako dalje. La haule vela illa <clears throat> Pa ovdje spominje primjer pa kaže, kada čovjek kaže nekome poklonio sam ti ovo, a? Dakle, kaže čovjeku poklonio sam ti ovo i on to uzme. ...ja tako? Kažeš poklonio sam ti hendi, Poklonio sam ti hendi, poklonio i on uzme tu stvar nam. Zatim dođe i kaže, dakle priziva i kaže, ja kada sam rekao poklonio sam ti ovo, ja sam mislio s tim prodajem ti ovo. A? Ja nisam mislio poklanjam ti, nego sam mislio šta? Prodajem ti ovo. Ili poklonit ću ti pod uslovom da mi daš pare za, za ovaj hendi. Poklanjam ti ga za 100 eura. Svatate. Dakle, to sam mislio kada sam rekao poklanjam ti. Nam. <clears throat> Subhanallah. وطلب يمينا فإنه لا يقبل قوله i dakle i zatraži od onog kome je poklonio nešto da se zakune a? u svakom slučaju njegov govor se ne uzima njegov govor se odbija kada kažeš poklonio sam ti ovo ti postaješ automatski šerijetski vlasnik te stvari to poglavlje se u šerijetu zove El hiba, el hiba, poglavlje o poklanjanju. Kada nešto pokloniš nekome, taj čovjek postaje vlasnik toga i nikada više ne možeš da mu uzmeš. Isto kao da si mu ga prodao. Svatate? Apsolutno isto. Kada mu kažeš poklonio sam ti auto i on ga uzme. On je vlasnik isto kao kada bi mu ti rekao prodajem ti auto za 5000 i on ti da 5000 i sklopite ugovor. Svatate? I nije uslov ovdje da pišete ugovor. A? ja, fulan, i, sin fulana, poklanjam tome i tome, dva svjedoka i tako dalje i tako dalje. Ne. Čim kažeš poklanjam ti ovo, on je vlasnik toga. I može sa tim da radi šta hoće. La haule ve la illa billah. <clears throat> Subhanallah. Zašto? Dakle, zašto je ovo tako? Zašto? Kada je rekao poklanjam ti hendi. Ne može poslije da kaže nisam ja mislio to, mislio sam nešto drugo. Halas. Zašto? Zašto? el aslu fil kelami zato što je u govoru osnova, šta? El hakika, dakle istina, ono vanštinsko značenje, značenje tog govora, kada kažeš poklonio sam ti, šta podrazumevaš po, po tim? Jeste, kaže, wal tu hiba temlikun biduni awed, Ili awed, Šta je poklanjanje? Kad kažeš poklonio sam ti nešto, to znači poklonio sam ti, znači ti postaješ vlasnik ovog čega sam ja do bio vlasnik bez naknade. Svatate ovo. Kada kažeš čovjeku, a? Bez nikakve naknade. Dakle, kada kažeš nekome poklonio sam ti auto, znači ti postaješ vlasnik ovog auta bez ikakve naknade. To je znači značenje i tome se daje Uzima se, dakle, stvari se uzimaju za ozbiljno. Mi smo jedan put bili govorili o ovome, čini mi se, ali nismo govorili, dakle, o fikskom e, smislu, već o ahla, dakle, smislu ahlaka. Da jedan musliman kada nešto govori, treba da je osnova u njegovom govoru al hakika. Dakle, osnova njegovog govora jeste da je to ozbiljan govor i da ne lupeta i da ne priča budalaštine. Dakle, da ono što kaže, da zna da će, dakle, ono kad kažu uzimam te za riječ, a? Dakle, ono što kažeš, i mu to je jedno svojstvo muslimana, to je jedno svojstvo islamskog umeta. Kada pričaju, ne lupetaju, ne blefaju, ne glupiraju se. Nego ono što kaže, dakle, to su riječi teške i vrijedne i imaju, dakle, dakle svoju težinu, težinu na vagi, tako barek Allahu fikum. Koliko poznajete ljudi koji, šta god kaže, uzimaš njegov govor, uzimaš za jednostavno neozbiljno. Šta god da ti kaže, čovjek. Ne Allah što god ti kaže, to po tebe, dakle, uvijek, uvijek je pod rezervom, ili je šta, ili je, dakle, neka ušla na uho, na drugo izašlo. Muslima ne smije da bude takav. Moraš, dakle, i sebi i drugima da daš dojam da ono što ti govoriš da je to stvar, prava stvar, da nije to nešto što je, što nema nikakvog smisla, la illa billah. <clears throat> Subhanallah. Hoćemo li još inša Imamo još malo vremena sa te barek tala dozvolom. Nam. Kaže ovdje šejh el mutlak jeđri ala itlaqihi malem jekum delil delilu teqid nasen au delaleten. Dakle, mutlak. Šta znači mutlak? Mutlak znači sveobuhvatno ili apsolutno. A? I to mutlak, dakle to apsolutno i sveobuhvatno je uvijek kako, sve dok, sve dok ne dođe dokaz koji određene stvari izuzima iz toga. Je tako? Kada nam Allah te na naređuje da klanjamo podne namaz. Onda je podne namaz uvijek četiri rekiata, braćo. Uvijek. Uvijek je četiri rekiata. A? I to je, dakle, apsolutno i to je, dakle, sveobuhvatno. Uvijek je šta? Četiri rekiata. A onda nam dolazi drugi dokaz da u određenim slučajevima klanjamo dva rekiata podne namaza, to je kada smo na, na putu. A? Kada smo na putu, džuma i podne nije isto. Džuma je na, namaz koji se obavlja petkom. On je, jeste, on je umjesto podne, ali nije podne. Dok podne koje klanjaš na putovanju, a? je posebno, dakle, određeno je sa sa ovim dokazom i izuzeto je, dakle, iz one općenosti sva to da šta? Da je četiri, da je četiri rekata. Nam la haula wala kuvvete illa Zatim ovdje spominje pa kaže, <clears throat> dakle, u kojim poglavljima ulazi ovo? A? Na primjer, kada ti čovjek da pare i kaže, evo ti ove, ove pare i trguj sa ovim parama. A? Onda je to šta? Onda je to, dakle, to sve obuhvatno. Ti sa njima kupuješ, prodaješ, radiš šta hoćeš, je tako? Međutim, kada on posebno nešto spomene pa kaže, evo ti ove pare, međutim smiješ, smiješ sa njima da radiš samo sa voćem. Onda ti je obavezno radiš samo sa voćem. I ne možeš sa njima da radiš druge stvari. Jer ti nisi vlasnik imetka. Ko je vlasnik imetka? On je vlasnik imetka, ti si radnik. I on ti je dao te pare na emanet. Kada ti je rekao radi sa ovim parama, znači radi sa njima što hoćeš. A kada ti je rekao smiješ samo da radiš sa voćem, onda moraš samo sa voćem. Svatate ovo bare kanotiku. Ili kada ti e, čovjek kaže e, radnik si u nekoj trgovini, on ti kaže radi, ali isključivo samo sa eurima. A? Onda ne smiješ da radiš sa drugim. Jer je on šta? Ne, on je vlasnik, zato što je on ti spomenuo ovu posebnost, a to je da radiš samo sa eurima. A kako glasi ovo pravilo? pravilo glasi mutlak ovaj, apsolutnost, a? ova općenitost, je uvijek sve dok ne dođe dokaz za ovu posebnost. Dakle, kada ti god neko nešto kaže općenito, onda moraš to općenito da shvatiš. I ne smiješ ti da tumačiš to, možda je misli ovo, možda... Ne, onako kako ti rekao, tako uzimaš. Kada ti kaže trguj sa ovim parama, onda ti dozvoljno te dali šta hoćeš. A kada je spomenuo samo ovo, onda moraš samo sa ovim da radiš. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillahi, rabil alemin. Nam. <clears throat> Taj, dakle, ovo je alhamdulillah, isto jasno. Uh, nam. Zatim kaže, iza ta'azzara al-asl jusaru ili al Kada nestane ili kada se ne može osnova sprovesti u praksu, onda se vraća šta? Na njegovu zamjenu. Subhanallah. Dakle, čovjeku je obaveza u osnovi šta? Da radi osnovu. A? Obaveza ti je da radiš određenu stvar. Međutim, ako ne možeš nju da uradiš, onda moraš da uradiš ono što je na njegovo mesto, ako ne možeš osnovu da, da, spromeneš, da sprovedeš u, praksu. La haule vela kuvete illa Nam. Kao na primjer kada čovjek uh, ne klanja određeni namaz, prespava ga. Osnova je da se podne namaz klanja u njegovom vaktu. Jel tako? Međutim, ti si prespavao i nastupilo je kidijsko vrijeme. Šta ćeš? Kada ne budeš mogao da izvršiš osnovu, a to je da se namaz, podne namaz, dakle, nama, podne namaz klanja u, u podnevsko vrijeme, onda se vraćaš na njegovu zamjenu, a to šta? Klanjat ćeš ga kada budeš mogao. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Ovo isto važi za ono što smo malo prije spomenuli. Osnova je da čovjek klanja se stojeći. A? Međutim, to je osnova. I osnova se uvijek izvršava ona je jaka. Jel tako? Međutim, kada ne možeš da sprovedeš osnovu u praksu, ona će da sprovedeš u praksu zamjenu za tu osnovu, a to je šta? Da klanjaš Svata Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillahi, rabbil alemin. <clears throat> Nam. Taj. لا حول ولا قوة إلا بالله <clears throat> طيب آه، استخرج كاج التصرف في أمور الرعية منوت بالمصلحة آه، التصرف في أمور الرعية منوت بالمصلحة kada se radi o nekome koji je dakle pod tvojom kako se kaže to pod tvojom kontrolom, jel? Raije su u osnovi, kada se kaže raije, misli se šta? Na podanike. Na? Od toga je raja kod nas. Raja, podanici, jesu. Raije od riječi, ra, dakle raja je od riječi raije, podanici, raja, je tako? Kada halifa, kada se radi o narodu, onda on isključivo gleda maslahu podanika. Kada ti treba nešto da radiš vezano za podanike, tvoje podanike, na primjer porodica, tvoje djeca, onda isključivo gledaš njihovu korist, a ne svoju. Svatate ovo bareka lautiku. Ha? Halifa prema svojim podanicima. Halifa prema svojim podanicima, emir prema svojoj česti, ti u tvojoj kući. Gledaš maslahu porodice, ne smiješ da gledaš svoju maslahu. Svatate ovo bareka lautiku. Kao na primjer, <clears throat> Ima puno primjera za to. Ima puno primjera za to. Na primjer, mi znamo da taguti, tirani, zulumčari, on gleda da se obogati. Bez obzira da li će njegovi podanici umirati od gladi. E? Svatate ovo bare Međutim, halifa, pravedan halifa, on gleda korist podanika, pa makar on bio gladan, makar on bio siromah. Kao što imamo primjere iz života ashaba, dakle, hulefa u Rašidina, Omer Adjelanu, i i drugi. Sada te bareka lao fikum. Isto tako otac gleda korist svojih podanika. bez obzira, makar on bio bez koristi. Korist gleda svojih podanika. Emir Čete gleda korist svojih vojnika, ne gleda svoju korist. Sada te bareka lao fikum. Zato je kod ono bilo bolje ja da gledaju negdje sada. Naravno, naravno. Dakle, to ovo, ovo dakle važi za svakog ko ima podanike. Također imam. A? Mora da gleda korist svojih e, muktedija. Svatate. Možda njemu milo da prouči e, džuz ili dva džuza na namazu. Međutim, kada on razmisli, vidjet će da mnogi koji su iza njega nije njima u korist da on uči džuz na namazu. Svatate? I on mora da gleda korist svojih podanika. Svatate? Možda on može da klanja, možda mu je milo da klanja, možda ima mogućnosti za to, možda ima snagu za to. Međutim, on ne smije da gleda svoju korist, već mora da gleda korist, korist svojih podanika. La haule la kuvete, illa billah. Nam. Uglavnom, ovdje on se spominje pa kaže, enne tesarruf imami وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا ومقصودا به المصلحة العامة وإلا فليس بنافذ ولا صحيح شرعا ولا صحيح شرعا آه kada imam, dakle, uzme na sebe ili kada je, e, kako se kaže to, velije šejen min umuri muslimin, bilo ko koji radi nešto od poslova muslimana, A? Dakle, muslimani su te postavili, dakle, dali su ti neku funkciju, jel tako? Uvijek moraš da gledaš korist muslimana, korist podanika, korist drugih. Ne smiješ da gledaš svoju korist. Svatate ovo bare Kod kjafira je to sto suprotno. Vladar uvijek gleda svoju korist. Ministar uvijek gleda svoju korist. Političari uvijek gledaju svoju korist. Svako. Tako? Ja? U sve, dakle, države na svijetu znamo da su ministri i oni koji su na pozicijama najbogatiji ljudi. Od, dakle, imetka koji mu je dat iz budžeta za pravljenje ulica, za gradsku čistoću, za osiguravanje, jel, e, starih ili bolesnih, za bolnice, za one kuće za nezbrinute. Ja? Sad taj imetak koji mu je dat od budžeta, državnog budžeta, se ne troši tamo već se troši da on najprvo obezbedi sebi Mercedes, vilu, zemlju, vikendicu, jer ne može kući, a nemaš vikendicu gdje odeš za vikend negdje, a, pored jezera. To je, dakle, to je stvar koja je svima vama poznata. A, a onda prvo gleda svoju korist kao, pod, kao funkcioner, a onda ono što ostane raj. Kod muslimana je to skroz suprotno. Uvijek gledaš korist onih koji su ti šta? Koji su ti dati na emanet. Gledaš njihovu korist. A? Imaš jetima u svojoj kući. Uvijek moraš da gledaš njegovu korist. Ne smiješ da gledaš svoju korist. Svata to je obareka la A? La hela la illa billah. Nedavno, gdje ono bilo u Sloveniji, kad su bili povećali deći dječji dodatak, dakle, na velik nivo kako bi navukli, namamili roditelje da što više produciraju djece. A? Radi, radi, radi dječje dodatka. Izazov kažeš, pa vidiš koliko para dobijaš za djete. Kako bi šta postakli narod, jel, da se što više jel, <laughs> razmnožavaju. E, da se koste kafiri. <laughs> La haule vera kuće. Ila bila. Međutim, musliman ne, e, kako se kaže to, kada ima djecu, onda ne gleda da on, da bude njegova korist, da on iskoristi djecu, već šta? Već on gleda šta? Da dakle, djeca su ta, dakle, gleda da, da, da, da djeci bude, bude dobro. Svatate ovo, barek Allahu, barek Allahu fikum, la haule vela illa bila. Dakle, ovo su stvari vezane za, za dunjalučki smisao, dakle, za dunjalučke stvari. A? A pa kada se radi o ahiretu, onda je to nešto skroz drugo, svatate onda je to skroz nešto drugo. Na primjer, goniš dijete da uči šerijat, a? Nećeš da uči da bude doktor. U ovom slučaju znaš da bi doktor bilo korisnije za njega u dunjaluškom smislu. Jer ako bude šerijat učio, neće se ono bogatiti. Svatate. <laughs> to je činjenica. Svata, osim ako bude hođa. E, da je to nešto ne, govorimo o onim pravim hođama. Adem nije hođa, Adem je huđa. Huđe. Dakle, spomenut ćemo ćemo tada ovo pravilo, onda ćemo prestati. Kaže šejh ovdje, <clears throat> al mer'u mu'ahadu bi Uzima se u obzir priznanje čovjeka. To se to je pravilo. Kada čovjek nešto prizna, kaže rekao sam, uradio sam, ja sam taj, to je dokazi sa tim se završava rasprava. A? Kad kaže čovjek ukro sam, vas, završava se. Okay. On je rekao sam, završeno, a i ako nije ukro se, čemu se ruka? te ovo bare Kada dođe čovjek, čovjek ubije čovjeka, a? I njegov otac dođe kod kaže i kaže ja sam, ja sam gubio, nije on. Kako bi šta? Kako bi ga zaštitio. Ono što on priznaje, kaže jesam, uradio sam, to se uzima u obzir. Ako nema drugi neki drugi dokaz, dokaz e, svedoka i tako dalje i tako dalje. To su, to su indicije. To su indicije. U, snimak, slika, otisci prstiju, DNA, DNS, šta ti ja znam, to su sve indicije u šarijetu. Ja? Dođe ti neko sa slikom, dakle slika nije dokaz u šarijetu. Svatate. Niti je video snimak dokaz. Dokaz je šta? Dokaz je njegovo priznavanje ili svjedoci koji su vidjeli. Dakle, ovo ovdje što smo sad rekli, ikrar, priznavanje. Kada nešto kaže jesam uradio sam ili jesam rekao sam, to je dokaz. Ili kada ga vide svedoci za određenu stvar, određeni broj svedoka, dva ili četiri ili manje ili više i tako dalje i tako dalje. Ili, ili njegova zakletva. Svatate. Dakle, ovo se posle nadovezuje e, na, na drugo pravilo koje ćemo ovdje sad spomenuti, inša lautala. la illa Gdje je? Vratit ćemo se inša Allah nego samo da الأصل براءة الذمة ما ثبت بالشر مقدم على ما ثبت بالشر من استأجر بشيء أيوة الأصل في العبادات الخبر الأصل في العادات الإباحة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة الشريعة مبنية على أصلين الوجوب يتعلق بالاستطاعة الإبرة في الوقود بالمقاصد الهدود آه، تدرع بالشبهات سبحان الله تسمو قناتي إن شاء الله تعالى لست في لباس الحذر لا حول ولا قوة إلا بالله أيوة to je to, pravilo koje ste nadolezili na, na ovo, a to je البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. A, dakle, ovo je hadis, ovo pravilo je hadis. A to je e, na onome koji optužuje nekoga ili priziva nešto da donese dokaz, da pojasni. A, onaj ona je optuženi, na njemu je samo da se zakune. Svatate ovo. Dakle, dođeš kod sabije i kažeš on je uzeo 100 eura. Moraš da doneseš dokaz da ti on uzeo 100 eura. A koji je dokaz? ili da on kaže jesam uzosan, ili da su tu svjedoci koji kažu jesmo vidjeli smo. Svatate ovo bare A? A ovaj optuženi, na, na njemu je samo da se zakune. Da kaže tako mi Allaha nije. Samo to. Dakle, ovaj koji kaže ukrom je, uzeo mi je 100 eura, a nema šrijevski dokaz, niti priznavanje ovog, niti svjedoke. onaj drugi ako kaže nisam Allaha mi. završena. Sa tim se završava proces. Salat. I neka mu je uzeo. Makar mu uzeo kada kaže Allaha mi nisam. Sa tim se završava. بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغمي شطي إن دربي أعياني ليلتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا Soba Put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta.